Goizuntan, Europa bat batean egitasmoaren baitan erialde desberdinetako improvisatzaileak ibiltzen dira Euskal. Herrian zehar eta geldialdia ustaritzen izanen dugu ustiraleuntan eta Carlos Aizpurua, mintzola hauzkoa lantegikoa gurekin eh, egunontzuri. Bai, zoi ere. Eh, Bertsolaritza Euskal Herriko berezitasun bat bezala aurkezten eh, dugu, bere berezitasunak baditu, baina kantu improvisatua beste leku batzuetan ere egiten da, Europan eta munduko beste leku batzuetan. Bai, leku hainitzetan, ari gaitu deskubritzen, jadanik batzuen berri bagenian, baina haiek ezagutuz eta haiek imintzatuz, ba, joateiz gehiago ezagutzen. Piskat kokatuz, eh, kontinente guzietan egiten da, edo badira gune... Bai, kontinente guzietan, gertatzen duk, ba, ezagunenak e, eh, ukanditugun eh, harremanen eta, Ba, Europan eta eta Ego Ameriketan edo Ameriketan dituk, ez? Baina ez di hau badi hau bazeki hau eh, Afrikanan direla, Asianan direla eta bertzetan seur, ez? Ba, mhm. Piskat normala den bezala, mm mhm. ba, erran ezagutzen dugun bertsuraritzari konparatzen balin baditugu, mhm. eh, beste erri egiten diren kantu improvisatuak, e, eh, nola, berdintxoak dira edo badira funtsezko desberdintasunak? badira funtsezko desberdintasunak, ez? Eta gero behar, badi, bada badituk bi plano, ez? Batetik artea bera, bertsoak egitearen artean, ba, errate baterako diferentziak izaten aldira, instrumentoak, vale, musika instrumentoak baliatzen dituztela, gehienek guri konparatuz. Eta gero bertzetik beste planoan behar bada, diferentzia handia da nola, ba, berez aspalditik edo tradiziotik heldu den eh, arte disiplina bat, Eh, egungo gizarte modernoan ia e, arrakastatsua den ez, ez? Eta orduan gurean ba, erraten alda biziki arrakastatsua dela eta bertzeetan ba, ba ez eta batzuetan ba desagertze duk ez e, ba ez utelako behar bada ez herri mailan kontzientzia hartu hori hartu eta berrindartze, berrindartzeko eta sustatzeko eta bar edo administraziotik ba ez zaiolako garrantzirik eman eta pixkat ba, utzi da bazterrean hiltzen. Eh, adirazpide desberdin horietan, eh, nora bertsuaritzan bezala, e, improvisatzaile komunikatzen dute elgarren artean, edo pertsona bakar bat da publiko baten aitzinean, bada horotarik behar da? Bada horotarik, eta badira ariketa diferenteak. Gero adibidez, bertze diferentziaetarik bat duk, Euskal Herrian hainitz aire badirela, eta bertzeetan eh, gutio direa. Eta gainera baituk behar bada, esate baterako e, Katalunian eh, kapable dituk bi oren terdi hiru orenez e, eh, aire berarekin aritzeko e, jotake. <laughs> Hor, uh, aipatzen ditu, uh, kurdistanekoak dira hori eskalegian, sardiniarrak, uh, katalanak ere ipatzen ditugu. Egialde edo kultura kipituak dira, edo ez kultura hain dominanteak, hmm. badu zer ikustekorik, zure ustez, horrek uh, kipitasunarekin edo? ba, egiarran erran ez diat ikertu, baina bere logika badik ezta. ba, aspaldiko tradizioak izaki, aspaldiko hizkuntzak izaki, ba, pixkat, eh, bo, ba, hor, hor eh, gorde izan dituk. Hala ere, Kuban, eh, Mexikon eta Ego Amerika guzian, ari dituk gazteleraz, naiz eta bertakoek ere egiten duten. Hori zaigu oraindik eta ez ezagunago, imperatzailea, nolabait menperatzailea duk eh, ba, nagusi ere kantu improvisatuan, eh? baina erraten diate, ba adibez eh, aimarak eta kitsuak eta hoiek ere aritzen dituk, baina haien gana <laughs> iristea zailago zaiguk oraindik. Sardiniakoa eta kurdistanekoa eh, aipa ditzagun, bereziki, horiek ikusten alko baitira ostira lehuntan, hmm. eta beraz nolakoa da, adibidez, sardianakoa? Bai, sardiniakoa eh, gureari konparatuz, bo, entzulek ikusiko dute, eh? ez dute hainbeste erraten testuan, baina testuarekin jostatzen dituk. E, jostatzen dituk, e, eh, simplegi errateko, erranaldi bat edo esaldi bat hartzen ditek, hori da beraien mezua, hori da improvisatua, hori da pixkat, ba, ez dakit, emengo zortziko txiki bat edola. Eta gero, hasten dituk, puntuekin edo esaldiekin jostatzen modu diferentean gauza bera erratena. Eta, mm. ara, hori duk pixkat, e, pixkat virtuosismotik edo badik. Eta gero, be, atentzioa ematen duena da, ba, nola baduten e, ba, koro moduko bat, edo atzean eh, beste bi lagun, eta a, bozekin eta jokoak egite dituzte, ba, besteak bere bertsoa edo estrofa bukatzerakoan edo. Hala, eta gero, gainera instrumentua, biziki instrumentu e, zaharra baliatzen dute, e, laudenaz, e, gainera UNESCOko ondare material izendapena duen zerbait da, eta bo, e, berezi, berezia da biziki. Euskal Herrian eh, gaztetzen ari dela bertsularitza egiten alda azken urte hauetan, garapen bera bizitzen dute adibidez, adibidez Sardinien? Ba, erranen nuke ez, ez, eta hortako ateratzen garelarik eta batzuetan e, ba, gure eredua edo guk egin dugun bidea ezagutzen dutelarik erratute, wow, guk hori egin berko inuke ez da? Eta gero nik uste dut Euskal Herrian xantzaukan dugula eh, bere garaian bertsulariek, ba, erabaki zutela bertsulariek eta hainbat e, eh, bertsuzalek ba, bertsularitza e, sustatzea ikertzea, urrengo belanaldiei aldiei e, alaz obekio usteko edo transmititzeko eta hor sardinian, esate baterako eh, izan girelarik eta topatu duguna izan du da ez e, ez bertsuskolak ez dira egin behar ze eh, nik dakidan guztia gaztei erraten badiet behar ba bertsusai hori gabe gelituko naiz edo ez ez chapelgoak ez ditu egin behar zendako behar duten ere estatusa pixkat kantari edo kantadori, beraiek erratu bezala, improvisatzaile gizan, ian ere estatusa galduko dutan. Eta dibez, dokumentazio zentrorik ere ez da baina bakoitzak sekulako grabazio <laughs> meta du etxean. Eta orduan, bai, e, bitxi, bitxia da. Eta gero, ohartua dira, e, gero eta jende gutio etortzen dela publikora, zergatik, ba, sardiniera, e, izkuntza, pixkat galbidean delako ere, bizi dute e, egoera diglosikoa, hizkuntza mailan, e, gutia zeltzen da, hizkuntza e, publikoki, eta bar, eta emakumeen kasoan, ez dute izaten e, sardinieraz mintzatu, ezpeita ongi ikusia. Orduan, hori da dena diglosiearen e, sintomak, ezta? Mm. Eta eh, ez da pausatzen italierarat eh, pasatzeko ideiarik momentuan edo? E, kantuan erra nahi du? Bai, kantuan astea italieraz, sardinera. Ba, ez diat, ez hori ikusi. Orain bai, beraien artean mintzu dira, e, italieraz, eta... Baina, e, Ez, dira hemengo aurren eta gazten bertxu eskolarik, ez da. Mm. Edo ez da ir, e, medioetan, edabidetan, eta ez da ba, sardinera zari den e, irratirik, egun guzia sardinera zari den irratirik, ez da gutio e, eh, telebistarik, orduan, ba, pixkat, eh, badute mementu bat, oren bat, edo horrela, eta fin, eh? arrunt marginala da. Orduan, e, gure ezagutzen dutelarik, pixkat, wow. baina, ez dira denak ados, eta, eta barrez. izkuntzarekin ere, e, badira bidi, bidi alekto nagusi, eta erraiten dute, ez dela posible, errandezagun gure gurearen parekoaren, eh, euskara batuaren pareko sardiniera batu bat. Mm. kantadoriak ere, eh, batzuk ari dira, badira, bi estilo nagusi, berez lau dira, baina bi dira nagusiak, eh, batzuk ari dira dialekto batean, estilo batean, improvisatzen, eta bertzeak bestean. Doan, <laughs> bertze mundu bada. Sardinakoa aipatuta, kurdistanekoekin zailtasunak dituzue ginerazteko, ala ere mm. kurdu bat hori izanen da, mm. bat eh, berak egiten duena, esplikatzeko bihitzaz? Bai, ba, berak eh, ez du, ez du improvisatzen, baina bertsu zaharrak eh, kantatuko ditu, hori da, hori da egingo du, eginen duena. E, eta gutxi gora bera, ba, improvisatzaile e, sardoek, e, kurduek egiten duten abestenaz ere ba, xe da, ez? E, guti gora bera, hola, improvisatzen dute. Gertatu zaiguna da, ba, Turkiako ambasadarekin e, arazoak ukan ditugula, baina ez da, izan azken momentukoa, aspaldian hasi ginen duela bosti dorrela ekarri nehaian eta ba, bueno, badakigu testu inguruak ez duela iniz laguntzen, berez e, nazionalitate siriarra dutelako eta bazituzten mm. beraien beldurrak eta horrela, eta bo, ibili, ibili gara <laughs> deabru beltzarenak eta bi egiten, etorri zaitzen azken mementu arte, e, kontaktu guziak baliatu ditugu, baina ez da, ez da posible izan, eh? nik ustut eh, eskasagatik, eta etorri dena, ba, etorri alizan da, Alemaniatik etorri delako eta Alemaniako nazionalitatea duelako. Ostiraliko saio hau ustaritzen beraz, nola joanen da, eh, gaiak, doinuak, nola pasako da? Bai, e, tira, ba, hemen e, horrariko diren euskaldunak minen artetxe eta maizera zua izanen dire, eta horre ba, egiten da agur moduko bat, e, ordezkaritza bakoitza eginen du berea, eta gero uztartuko ditugu. E, batekoak eta bestekoak, ezta? Ba, sardiniarrak eta eta euskaldunak kasu honetan, ze orain arte katalanak e, aritu dira, pixkat eh, kurduak ordezkatzeko gisan, baina horria ja hortzialean ezin zuten. Eta ordan kombinazioak eginen dira batez ere sardiniarrak eta euskaldunen artean eta hori, ba, ulertu alizateko baitzultzaileak eh, izango ditugu bertan eta orduan ba, bo, oixe, ez da, bai publik, publikoak jasoko du euskaraz, itzulpena, eta gero beraiei behin bai, zaie e, ulertzeko gizan. Mm, Tartekatuko dira, edo zubiak izanen dira bataren eta bestearen arteko improvisazioan artean? Bai, zubiak e, itzultzaileak izanen dituk. E, bai, gaien aldetik edo... Bai, gaien aldetik, e, ara, hortan, hortan diferentzia bat, e, sardiniarrek e, normalki gai irekiak e, baliatze dituzte. E, bare, hori behar bada guri orain bitxi zaigu, baina bertsolaritzan ere txapelgoetan, hasi zirelari txapleketan, eta horrela, ba, olako gaiak ematen ziren, ez? Ba, zuaita eta zuzemea. Eta gito, Eta ez zen mm. elkarrizketa, ez zen egien eh, <laughs> zeri buruzariko ziren, ez? Atzo adibidez, eh, eman zituzten eh, medikua eta eta eria. Eta ala, eta gero, berai erabakitze dute edo serioski joan, edo itera, edo... Eta hortxe, ala, orain, e, gurean, Euskal Herrian, gai irekia batez ere bakarka edo ematen dira, ez? 2000 eta bataz mm. geroztik, batez ere, xapelgoetan, bo, da gero, eragin ez eh, plazan. Ba, bizkat hori da, orduan, bai, hori errespetatzen dugu pixka bat, ba nahi dugulako ere eroso sentzita daitezen eta dakitena egin dezaten, ez? E, sobera behartu gabe. Itzulpena nola ibiliko da? Ba, itzulpena, e, esate baterako sardiniarrek kantatzen dutelarik, e, guaitatuko dugu e, bukatu arte bere beraien bertsoa edo estrofa eh, apaldia bukatu arte eta behin bukatutakoan azalduko da e, pantailan e, itzulpena idatzia mm. hori da funtzionatzeko manera e, publikoarentzat azalduko da pantailan eta gero bertsularia ukanen dute olako pantaila txiki bat e, oholtzan eta hor ikusi ibili gabe mm. bizkarra eman ez eta horrela eta gero euskaldunek e, kantatzen dutelarik ba sardiniarrei e, kontatuko diegu, itzuliko diegu kantatu dutena. Mm. Baitzu itzontzaileak eh, sardinera eta eskora menperatzen eh, Ez, me, tarteko, tarteko hizkuntza gaztelera edo mm. inglesarekin eh, molatzen gaituk. Mm. Bai. Hemen gehindi direla, eh? Bilbo, Donostia, Ernani, eh, Iruian, Markina, Semeinen, Uztaritzen, egan bezala, Aramaion, nola iragandira urnain arteko saioak? Tira, ba, orain arte, hiru izan dira, eta diferenteak, ez? Bilbokoa behar bada lehena zen, e, oino elkar sobera ezagututa eta ezagutu gabe, pixkat e, ia zer ateratzen altzen. Nahi nuen e, nola baite, errepika general edo serio bat egin, hortzialean, baina bo, zen posible, izan, ba, lanpetuak eta zera, bueno, bidaiak eta zirelako tenore egokiak. Ta Bilbora aski aski biluzik eh, joan ziren, be bo, etzen hain geizkiatera, erraniko izan zen e, ene ustez e, eh, burobila, jadanik ja pasatu zituztelako bi egun egun erdi elkarrekin, erran behar da, e, hor nekazal turismo batean ditugula, denak batera, orduan bada pixkat familia giro bat, onerako eta txarrerako, eta pixkat gazteak dira gehienak, orduan pixkat egiten du bertsu daleku <laughs> giro, Kamerak ezagri behar dira, eh? telebistari saltzeko. Eh, bai, bai, bai, bai, ari gituk denean, eh, lan egitena, eh, gero, postproduzio postproduziorako eta dokumentalak eta egiteko bai. Eta Hernani, da gero, erran behar da, Hernani ere, Hernaniko saio eta gero, sagarrotegira zinduaz bazekiten, eta pixkat motivatua ziren, publikoare bete zen, gela, e, biziki harrera beroa izan zen, eta biziki ongi joan zen. Eta atzo donostian, ba, ez dakit, ba, aro, aroa aroarekin bat egin ez pixkat, pixkat lainotua edo, izan zen maira, izan ziren gauza politak, eh? eta gero, gertatzen dena da, batzuen dako jadanik, ja, iru aldia zela, eta, bo, pixkat bat zen, zen berrikuntzan diri, orain, lehen, aldia zutenak, ba, gozatu, gozatu zutela e, iduri zuen, ez, ba, pixkat jendearekin mintzatzen da, eta konten ziren, eta, bo, gainontzekoa, ba, itzulpenak, eta hori guztiak ongi funtzionatu zuen, eta, bala, ongi, mhm. Donostia ipatzuzu, geldialdi bat egindu hor uh, uh, saioak, Donostia 2000 eta amasai uh, eh, iriburutza kulturalaren baitan egiten dira uh, ekitaldi horiek, mm. eta bada itzordu nagusi bat, ustailuntan iluntan, hor izanen dira nazioarteko topaketak, mm. pixka bat ipatzen aldauk zu, hor zer izanen den, eta noran ari den? Bai, ba, pixkat plan horokorra e, eh, ikus dezaten entzuleek, ba, asunt, kontua da, e, gure proiektua da, baina Donostia 2006 -ik ematen digu antxu proiektuaren e, erdia finantzietzeko modua. Bestenaz e, zinezko izanen zen. Eta ordan hiru gel, hiru geltoki edo hiru hiru urrats izan dira, ez? E, bat eman ginuen e, abenduan, izan ginen Leonen eta Bartzelonan, bigarrena oraingoa da, girotze saioak edo deitu ditugunak, eta hirugarrengoa eta nagusia da topaketa hori uztailean izanen dena. Oran, topaketa horrek bi, bi atal nagusi izanen ditu, batetik eh, kongresua edo e, itzaldi eta ikastaro handi bat izanen da, hori izanen da ustailaren amaiketik e, eh, amabostera, Naiz eta ustailaren amaseian, larun batarekin kursalean izanen den jaialdi nagusi bat. Eta gero arratsaldez arratsaldero saio biziki bereziak izanen dira. donostian, zazpitan, batzuk izanen dira karrikan, aroa lagun, eta bertze batzuk ba, areto haundietan ba, tabakalera edo hola, edo heterogenia edo ikusiko dugu. Eta orduan horti horra arituko dira, zakit, e, eh, biziki izlari unuesedeko irakasle adituak eta tabar, eta gero ba, kantuan izan dira e, kubatarrak, austriarrak, ziprekoak, e, galesekoak, balearetakoak, edo herrialde katalanetakoak eta euskaldunak. Orduan, e, bai saioak eta baitzaldiak, ustut biziki goi mailako izanen direla, eta saioak bereziak, ba, ez delako <laughs> usu ikusten, ba, kubatarrak improvisatzen, eh, donostian, edo, eta gainera, eh, egituraz eta, pixkat, e, gauza originalak egiten saiatzen ari gaituk. Mm izenak eman behar diran ikuste hor e, parte mintzaldietan, nola egin da? Bai, ba, matrikula edo deitzen duguna, e, egiteko eh, bada jarnualdi osokoa e, dira laro gehi euro eta gero egunka norbait interesatzen bada bakarrik egun bati, ba, egunekoa hogeita bost euro da. E, biziki, hola, konparazioz eta erraten aldut, biziki prezio apalak direla, holako ikastaro batek berdin berre, edo irureun euro euroko e, matrikula izaten duelako. Eta erraten nuen, gaiari interesatu, ze adibidez, e, baditugu bi, egun, ba, amairukoa da kantu improvisatu eta generoa, e, edo bai, paredik, parekidetasuna, ba, pixkat emakumearen presentzia kantu improvisatuetan, horre bai estatu batuetatik, eta ingalaterratik, eta kanpotik, euskal herritik bertan ere baitugu ikertzaileak, hortan ari direnak. Horri buruzko e, zera, itzaldiak izanen dira, eta gainera, arratsaldean ba, emakumez bakarrik osatutako saio berezi izanen da, Eh, tabakalera, tabakaleran, ez da kasualitatea edo deitzen duguna, baina internazio, internazionala. Eta gero azken egunean, ustailan mabostean izanen da e, kantu improvisatua eta hizkuntz gutxituen arteko eh, harremana, ez? Orduan horri izanen ditugu Galiziarrak, Galesekoak, Katalanak eta eta Euskaldunak, ez? Esate baterako Galiziarrek, e, Galiziaren izenean datorkiguna, hori da bigoko e, herriko etxeko Eh, galego teknikaria. Eta hoiek erabiltzen dute regeifa, ber, gure bertsoaren parekoa dena, ba, gazteekin eta aurrekin, eh hori, ba, izkuntzu normalizazioa edo berreskuratzea, ba, eragiteko, ez? Ongi da, eta itzordu hartzen dugu, ostirale untan ustaritzen, lapurdi gelan naski bai, izanen dela. Hori da. Eta Carlos eizpurua, eh? hori tarazten dugu, mintzolatik, uh, eh, mintzo zinela, milesker? Bai, zueri.